hadhihi da'watuna wa aqidatuna hii ndiyo da'wa yetu kitaka kutuuliza si da'wa yetu iko vipi basi ni hii hii ndiyo da'wa yetu na itikadi yetu anasema Sheikh kwa niaba ya as-salafiyin fi al katika ulimwengu anasema nu'minu billah wa biasmaihi wa sifatihi tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala nu'min billah tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala eh wa biasmahi na kwa majina yake aliman kama vile wanavyosema wanawachuoni at-tasdiq ma iqrar ikusadikisha pamoja na kukubali na kukiri na kisheria wanasema nutq bil lisan wa i'tiqadu bil qalb wa amalu bil jawarih yazidu bit ta' wa yanqusu bil ma'siyah asema iman kisheria nutqun bil lisan likutamka kwa ulimi wa itiqadun bil qalb au bil qalb na kuitakidi kwa moyo wa amalu biljawari na kutenda kwa viungo yazidu bitaa imani nazidi kwa taa wa yanqusu bilmaasi na inapungua kwa maasi imani inazidi na inapungua hiyo ndio itikadi ya sunna na ayati mbalimbali pia vile vile zimeashiria kwamba imani inazidi na kupungua lakini ukenda katika mapoti mingine wao wanasema kwamba nu'min billahi imani ni kitu kimoja imani ya abu bakar ndio hiyo hiyo imani iliyokuwepo kwa Saidi kwa Juma Hamisi Mwantumu Mariamu ndio hiyo hiyo haizidi wala haipungui na hao ukiangalia katika baadhi ya makhawariji kama vile ibadhi na wengineo wanaitakidi hivyo na sisi tunao ushahidi mwingi kwamba kwenye Qur'an umeelezwa kwamba imani inazidi na kufanyaje na kupungua kwa tukisema nu'minu billahi kumwamini Allah nini maana yake ni kuitakidi hivyo kutamka kuitakidi kutenda na kuzidi na kupungua wakati mwingine mwanadamu anahisi yeye kwamba imani yake inazidi kama vile e, katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mmoja anahisi ile imani yake jinsi gani inavyozidi anajikataza mambo mengi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala eh kuonyesha kwamba imani imezidi na kipindi kingine mwanadamu anafanya mambo mbalimbali ya maasi alafu kisha anaona ah kwa nini mimi natoka huku tena anarudi tena katika usawa sasa pale imani inafanyaje ndio kuzidi kwenyewe lakini achana achana na hawa watu wengine katika mapote mapotovu kama nilivyowataja maibadi na wengineo wanasema kwamba imani ya Jibril ndio hiyo hiyo imani ya mwanadamu na huo ni ni dhalalo mbili eh wa biasmaihi na kuamini majina yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina majina ambayo yenye yenye kufungamana na sifa na sifa ambazo zilizokamilika na majina yake yote ni mazuri Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi alasmaul husna hakika ana Allah subhanahu wa ta'ala majina mazuri walillahi almathalul a'la na Allah subhanahu wa ta'ala wasifu uliokamilika kwa sisi tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na kuamini majina ina maana kwamba eh, kuna kuna waungu wengi haina maana hiyo haina maana hiyo hizo majina mara nyingi au majina yanakuwa na sifa majina yake na sifa zake kwa sababu majina ni lazima ndani yake kuwe na sifa tukisema kwamba Allahu ni al-Khaliq ni jina hilo Khaliq ni jina lakini pia vile vile lina sifa ndani yake katika sifa yenyewe sifa aliyokupona Allah subhanahu wa ta'ala ni kuumba kwanza ni Khaliq ni jina alafu pia katika sifa zake ni kwamba yeye ni mwenye kuumba kwa hilo jina limekusanya ndani yake sifa za kuumba kadhalika arraz ni jina lakini pia limekusanya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuruzukuaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na ana sifa lakini kuna watu wanasema Allah hana hana, hana sifa hana sifa jina lake ndo hilo hilo yote ukitaja ni jina ni hilo hilo tu peke yake kama waradat fi kitabillah azza wa jalla wao wanasema hivi lakini sisi itikadi yetu nu'minu billahi wa biasma'ihi wa sifatihi tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake kama waradat fi kitabi kitabillahi azza wa jalla kama vile ilivyopokelewa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa sunnati rasulihi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na sunna mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam min ghairi tahrifi basi na kupindisha tahrif basi na kubadilisha tahrifu ni taghyir kubadilisha vipi kubadilisha e, maana ya sifa za Allah kuzipeleka katika maana ambayo ni batil kwa kuna ta, e, Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya mayahudi pale aliposema yuharifuna alkalima an mawadhihi wanabadilisha maneno kutoka katika sehemu yake na kubadilisha kuna kubadilisha kwa lafdhi au kubadilisha kuna kubadilisha kwa maana kuna kubadilisha kwa lafdhi na kuna kubadilisha kwa maana kama pale kwenye hinta hinta aliposema kule hinta eh wao wakasema hinta wakakusudia kwamba ni ngano kwa hiyo kuna kubadilisha kwa maana na kuna kubadilisha kwa lafzi na yote haya hayakubaliki katika Uislamu kimaana ambayo ndio imeenea zaidi kwetu sisi ni pale tunapoona wale ashaira na wengineo panapotajwa mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala yadullahi maghlula eh bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kukunjuka wao baada ya mikono wanasema aliyadu kwa maana ya neema au mali pengine pakitajwa mkono wanasema nguvu eh, kubwa na mingineyo twasema hii ni taharifu ambayo isiyokubalika sisi ahli sunna aya zote zi ambazo zimekuja kwa sifa tunazisema vile vile kwa sifa hatubadilishi hata kitu kidogo mahali penye samii tutasema sami laysa kamithlihi shay'un hana mfano wa kitu chochote wa huwa samiu albasir Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye kusikia tena ni mwenye kuona haya hiyo moja imesema kwamba hana mfano wa kitu chochote alafu hapo hapa akathibitisha akasema yeye ni mwenye kusikia tena ni mwenye kuona kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaona kwa hapa usijokabadilisha na hapo bwana si kuona hapo eh hapo ni ni, ni, ni kitu fulani kwa sababu ukisema kuona utakuwa unamfananisha Allah na viumbe wewe waona na Allah na anaona utakuwa unamfada aina maana hiyo mahali palipotajwa mkono si tunasema huo ni mkono palipotajwa mguu tunasema huo ni mguu kitajwa macho tunasema hayo ni macho usipindishe kwa kuwa sisi itikadi yetu ni kwamba kuona kwa Allah na mikono ya Allah ni tofauti na mikono ya mwanadamu kwa kila mmoja atakuwa na na sifa zake Allah ana sifa zake na mwanadamu naye ana sifa yake, mkono wake una sifa yake. Mkono wa mwanadamu unaweza ukawa una mishipa, unapitisha damu, una kadha na kadha, lakini mkono wa Allah usiwe hivyo. Na sisi wenyewe tukijiangalia, tuna tofauti katika wanyama tuliokuwa viumbe vilivyokuwepo. Mfano, mwanadamu ana masikio na tembo ana sikio. Je, sikio la tembo na mwanadamu ni sawa? Tofauti la shaka kuna wadudu mbalimbali wanasikia wanaona lakini kuona kwao na kuona kwetu sisi ni tofauti sasa ikiwa viumbe wenyewe na tofauti vipi Allah subhanahu wa ta'ala kutakuwa na tofauti kubwa kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa ni kuthibitisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyathibitisha نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته كما وردت في كتاب الله عز وجل نؤمن الله سبحانه وتعالى ta'ala kwa sifa zake na majina yake kama vile ilivyopokelewa katika kitabu cha Allah azza wa jalla na sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam min ghairi tahrifin wala ta'wil basi na tahrif kubadilisha wala ta'wil na pasi na ta'wili yani tafsiri ta'wili wakati mwingine ni tafsiri ambayo isiyokuwa ya sawa tafsiri isiyokuwa ya sawa pia unaweza ukaita nini ta'wili ta'wili ni tafsiri ambayo isiyokuwa ya sawa kwa sababu kuna ta'wili ya sawa kwa maana tafsiri wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayejua tafsiri yake isipokuwa Allah warasikhuna fil ilmi na wale ambao waliopewa waliobobea katika ilmu wanajua tafsiri tafsiri za Qur'an wanafahamu wala tashbih na pia vile vile hakuna nini tashbih tashbih ni kufanana hakuna mumathala kufananisha hakuna kufanana wala ta, wala ta, wala ta'til ta na wala hakuna ta'til yani sisi hatuamini tunathibitisha vitu hivyo wala hatufanyi tahrif hatufanyi ta'wil tafsiri kwa sahihi sahihi wala tamthil wala tufananishi wala atu atufananishi wala tamthili atufananishi wala tashbihi wala vile vile atufanyi tashbihi tukisema wanawachuoni wanasema tamthil ni kufananisha kitu usawa kwa usawa vile vile hiyo inaitwa tamthil na tashbihi ni kufanana katika baadhi ya mambo tumeelewana hiyo nukta wala tamthil na wala hakuna kufanana hatufananishi sisi kwamba kumfananisha Allah mkono wake ulivyo kama mkono wake una vidole vitano unapitisha damu na kadhalika eh na mkono wetu sisi na Allah ndio hivyo hivyo la hiyo inaitwa tamthil kufananisha kitu sawa sawa na hiki yani hiki na hiki kiko sawa tashbihi ni kufanana baadhi ya mambo tu sio kwa kila kitu ni kufanana baadhi ya mambo sio kwa kila kitu wala ta'til na sisi tufanye ta'til ta'til maana yake ni kuzipinga zile sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote eh zote laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah subhanahu wa ta'ala yeye amethibitisha hapo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala lakini wengine wanazikataa kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i achilia mbali waacheni wale ambao wanapinga katika majina yangu wanaokataa majina yangu hiyo ni itikadi ya kwanza ambayo sisi tunaiamini na hapo nimezungumza kwa mukhtasar sana lakini ukenda katika vitabu mbalimbali vya itikadi wameelezea kwa upana zaidi kwa kuwa hii ni daura ni lazima twende kwa haraka haraka ili tuweze kudiriki yale malengo yetu na ataqidu nukta ya pili shekhe anasema katika itikadi zetu na ataqidu anna nidaa al-amwat tunaitakidi kwamba kuwaita wale waliokufa waliistighatha bihim na kutaka kuokolewa kwa wao na kutaka kuokolewa kwa wao kwa kwa wao wakadha alahya fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah na hivyo hivyo wale waliokuwa hai katika yale ya mambo ambayo hawawezi juu yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala shirkun billahi ta'ala huko ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala narudia tena na'taqid tunaitakidi sisi ahli sunna anna nidaa al-amwat kuwaita wale waliokufa katika makaburi kufika pale ya Abdul Qadir al-Jailani ya fulan ibn fulan kuwaita watu waliokufa walistighatha bihim na kutaka kuokolewa kwa wao kutaka kuokolewa kutoka kwao wengine wanafanya istighatha madadi ya jailani madadi ya jailani kwa kutaka kutaka kuokolewa kwa kwao na hali ya kuwa wao ni wenye kufa wakadha al na hivyo hivyo kuwaita watu ambao wako hai fima katika yale ambayo la yaqdiru alayhi hawezi juu yake illa Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala shirku billahi ta'ala jambo hilo ni shirki kumshirikisha Allah hali ya kuwa ametukuka kwa sababu kuna watu wengine labda wana watu wengine labda yuko Lamu huko sharifu mkubwa huyo na wewe uko huko Kilwa huko Kilwa Masoko huko sasa labda umeingia kwenye mtumbwi au umeingia kwenye bahari wataka kuzama na kufariki pale au boti taka kuingia katika kupinduka wamuita sharifu aliyekuwa Lamu huyo yuko hai lakini ataweza au pia atuachilie mbali haiko lamu iko nchi kavu tu pale wamuita jambo ambalo yeye haliwezi kufanyia lakini unamuita ili akuokoe wasema hii ni shirki billah kama anavyosema mtunzi hapo kwamba hiyo hilo ni shirki billah tumeelewana na dua ni ibada kama tunavyofahamu kwa hiyo kuwaita watu kama hawa na kutaka msaada jambo hilo itakuwa umelipeleka kwa viumbe na Allah subhanahu wa ta'ala yeye anatakana aombwe kufanyiwa istighatha kutaka kuokolewa na sisi tunafahamu kwamba kama vile alivyosema Muhammad bin Abdul Wahhab ومن صرف نوعا من انواع العباده ومن صرف شيئا من انواع العباده لغير الله فهو mushrik kafir na yoyote ambaye atapeleka ata, ata, ata sehemu nyingine faman sarafa shay'an mwenye kupeleka kitu chochote katika namna za ibada kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa mushrikun kafir mtu huyu ni mushrik tena ni kafiri kadhalika anasema shekhe hapa itikadi hizo za kuwaomba watu waliokufa na kuwaita waliokuwa hai katika vitu ambavyo hawana uwezo navyo wakadha alaqidatu fil huruz wal azaim na hivyo hivyo aqida katika hirizi huruz ni hirizi wal azaim kadhalika na matalasim kuitakidi wa hakadha na hivyo hivyo hukumu kama hivyo tuliyetaja mwanzo kwamba huyo ni mshirikina eh, na hukumu kama hiyo wa hakadha alaqidatu fil huruz wal azai na hivyo hivyo kuitakidi katika mambo ya hirizi na mambo ya talasim wa annaha tanfa'u ma Allah kwa kwamba vitu hivyo vinanufaisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala au min duni Allah shirkun au kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala huo ni ushirikina ni shirki haifai kwa muislamu kuitakidi hivyo mtume alayhi salatu wassalam anasema katika hadithi maarufu inna ruqa watamaim wattiwalata shirkun hakika ruqya ambayo siyo kisheria na irizi ambazo unaitakidi kwamba zina manufaa na pamoja tiwala na ndere, ndere shirkun, hayo ni matendo ya ushirikina tayafai Wa hamluha min ghairi aqidati khurafa, na kuyabeba pasi na kuitakidi ni khurafa, ni ukurafi huo. Wengine nasema ni haram pia vile vile lakini hilo ni mara chache sana huo umebeba irizi alafu usiitakidi kitu chochote mara chache sijui kama wapo watu sampuli hiyo lakini ila kama mtu ataitakidi kama hii rizi ni yenye ni sababu ya manufaa huyo atakuwa amefanya jambo la haram mubtadi' na jambo hilo litakuwa ni jambo la haram halifai kwake yeye ikiwa wewe unaitakidi kwamba hili ni sababu lakini ukiitakidi kwamba ina manufaa ndio utaingia katika nini shirki ya moja kwa moja lakini ukisema ah, hii huenda kaa ni sababu lakini uitakidi isipokuwa unaona ni sababu jambo hilo itakuwa ni nini ni jambo la haram halitofaa naakhudhu بظاهر الكتاب wassunna sisi tunachukua dhahiri ya kitabu na sunna tunachukua dhahiri ya kitabu na sunna wala nuawwilu illa lidalil au illa lidalil sisi atu, taawili atubadilishi isipokuwa kwa dalili yaktadhi tawili dalili ambayo inayopelekea tafsiri sahihi min alkitabu wa sunna katika kitabu na na sunna sisi itikadi yetu tunachukua dhahir ya kitabu na sunna sunna imesema nini tunachukua dhahiri ya kitabu kilichokuja katika sunna bali ya pasi na kupekua pekua hapa imekusudiwa hivi hapa itakuwa vile a a wala nuawil illa lidalil hatufanyi ta'wili isipokuwa kwa dalili yaktadhi ta'wil dalili ambayo inapelekea tafsiri min alkitabu wa sunna kutoka kwenye kitabu na sunna nukta ya tano nu'min bi anna almu'minina sayarawna rabbahum fil tunaamini kwamba waumini watamuona Mola wao kesho akhira bila kaifu basi na mtindo wowote wa nu'minu bishafaa wa bikhurujil muwahidin minan nar tunaamini shafaa na kutoka wenye muwahidin ambao wenye wenye wenye, kum, wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kutoka motoni kwa hapa anasema nu'minu bi anna almu'minina wa kwamba waumini sayarauna rabbahu watamuona mola wao fil akhirah kesho akhirah hiyo ndio itikadi yetu kwa sababu mtume alayhi wasallam alitafsiri katika aya lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada akasema aziyada bi annaha nadhara bi annaha nadhrun ila wajhi Allah kwa kwamba ziada ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kuuona uso wake wale ambao wamefanya mema watapewa wema wema hapo mtume akatafsiri kwamba ni ziada ziada nayo ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi tunaitakidi kwamba waumini watamuona Mola wao kesho akhira wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira nyuso siku hizo ni zenye kumetameta kwa Mola wao ni wenye kumtizama ila rabbiha nadhira wa Mola wao ni mwenye kumtizama mwenye kupinga ruya basi mtu huyo itakuwa amejitia katika ukafiri Mtume alayhi salatu wassalamu anasema innakum satarauna rabbakum hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama tarauna hadha alqamar kama vile mnavyouona mwezi la tudhamuna fi ru'yatihi hamgombani katika kuutizama huo mwezi kwa hiyo sisi itikadi yetu pia miongoni mwa itikadi za al-sunna wal jamaa ni kuamini kwamba tutamuona Mola wetu kesho akhera hilo ni jambo kwa kila mwanasunna inabidi aitakidi hivyo na dalili ziko nyingi sana al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah katika kitabu chake Hadil Arwah amezileta hadithi nyingi sana na riwaya mbalimbali zaidi ya 30 kuthibitisha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hapa duniani Allah hawezi kuonekana innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu nyinyi hakika nyinyi amnioni amumuoni Mola wenu mpaka mfe na hii ni raddi kwa sufia ambao wao wanajuzisha kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani wao kwamba wanakutana Mola wao na wanazungumza wanazungumza naye tumeelewana kwa hiyo hapa anasema wakati eh? anasema kwamba tutamuona Mola wetu nu'minu bi anna almu'minin tunaamini kwa kwamba waumini sayarauna rabbahum fil akhirah rabbahum fil akhirah watamuona Mola wao huko akhirah bila kaif pasi na kaifia yote basi kaifia yote tunayoijua sisi sisi hatujui namna gani au kwa sifa gani tutamwona Mola wetu isipokuwa ipo kaifia ambayo Allah yeye mwenyewe anaijua kwa sisi tutamuona pasi na kudai atakuwa mahali fulani labda amesimama au mkadha a sisi imani zetu kwamba Allah siku ya kiyama ni mwenye kuonekana wa nu'minu bishafaa na tunaamini kwamba kuna shafaa kwamba shafaa siku ya kiyama ipo shafaa zimegawanyika sehemu mbalimbali kuna shafaatul udhma wa hiya shafaatu nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna ile shafaa kubwa ambayo ni shafaa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam watu kwenda kwa mtume lifaslin alqada'i baina alibad kwa ajili ya kutuhukumu sisi kwa watu baina ya waja watu watakuwa wamesimama muda mrefu watakwenda kwa mtume alayhi salatu wasalam watakwenda kumuomba ili watu wahukumiwe kwa sababu watu watakuwa wamekaa muda mrefu sana watakwenda kwa Adam watakwenda kwa Isa watakwenda kwa Musa kwa mitume mbalimbali watakwenda kwa Adam Ibrahim kwa Musa wa Isa kila mmoja atasema nafsi nafsi kila mmoja anasema nafsi yangu nafsi yangu kila mtu kila mmoja atasema nafsi nafsi nafsi kila mmoja atasema nafsi yangu nafsi yangu nafsi yangu watu watamwendea adam faatuna adam watamwendea adam thumma nuhan kisha nabii nuh thumma ibrahim kisha musa kisha isa wa kulluhum yaqulun nafsi nafsi nafsi na wote hao watasema nafsi yangu nafsi yangu nafsi yangu kisha watu wataondoka watakwenda kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam awaombee Allah ahukumu kila mmoja paeleweke kila mmoja aende motoni au ende peponi watakwenda wapi atakwenda wapi kwa hiyo mtu Muhammad yeye ndo atakwenda pale hiyo inaitwa shafaa maombezi makubwa ambayo atakayoomba mtu Muhammad alayhi salatu wasalam na hiyo ndio inaitwa maqamu mahmud alladhi wa'adahu Allah اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وهي wasilatu walfadila wabathu maqaman mahmud eh na katika sehemu yenye kusifiwa maqama mahmud itakuwa ndiyo hiyo atakwenda kwa ajili ya kuombea watu ili Allah subhanahu wa ta'ala awahukumu watu siku hiyo hiya almaqam almahmud alladhi wa'adahu Allah au wa'adahu Allah ambayo Allah amemwahidi kama vile kama kama qala subhanahu wa ta'ala asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kwa hiyo nu'min bishafaa tunaamini si shafaa na hivyo hivyo kuna shafaa ya watu ambao wamekufa na tauhid eh atawaombea alladhina dakhalu an-nar bidhunubihim bilkhuruj minha ambao wameingia motoni kwa madhambi yao kwa hiyo wataombewa ili watoke na hili ndio ambalo wanalipinga ahlul bid'ah wanalipinga jambo hili ahlul bid'ah kwa maana katika e, watu mu'tazila kadhalika ibadhia maibadhi wanapinga shafaa makhawariji kwa ufupi pia wanapinga shafaa wao wanasema ukiingia motoni khalas hakuna habari ya kutoka wala nini na atakayeingia peponi ilo ni maarufu atakayeingia peponi ataingia moja kwa moja lakini kutoka si tunaitakidi kwamba watu watatoka wale ambao walikuwa wamekufa na tauhid mtume alayhi wasalam atakwenda kuwaombea hiyo ndio shafaa kuna hiyo shafaa kubwa na hii nyingine kwa nu'minu bishafa'a tunaamini shafaa wa bikhuruji almuwahidin minan nar na kutoka wale ambao wamekufa na tauhid kutoka motoni